MC Brinquedo novamente. Tá lançando uma nova proposta, mas essa ideia é diferente. Vai saber se a menina gosta. Já faz um tempo que eu tava na luta, atrás de um terreno quase desistindo. Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25. Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção. Já até contratei minha arquiteta e pra ela eu vou passar minha visão. Com todo respeito, eu lancei um tempo passo pra piscina e outro pra horta. Eu roço, eu, eu, eu, eu, eu, eu roço, eu roço, tu roça. Depois eu planta, planta, planta, planta, planta mandioca. Eu roço, tu roça. Depois eu planta mandioca. MC Brinquedo lançou um terreno, espaço pra piscina e outro pra horta. Eu roço, tu roça. Depois eu planta mandioca. joga. Eu roço, roça, depois eu planto a mandioca. Eu roço, roça. Eu rosto roça, depois eu planto a mandioca. Eu rosto roça, depois eu planto a mandioca. MC Brinquedo novamente, tá lançando uma nova proposta, mas essa ideia é diferente. Vai saber se a menina gosta. Já faz um tempo que eu tava na luta, atrás de um terreno quase desistindo. Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25. Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção. Já até contratei minha arquiteta e pra ela eu vou passar minha visão. respeita, lancei um tênis, passo pra piscina e outro pra horta. Eu roço, eu, eu, eu, eu, eu, eu roço, eu roço, tu roça. Depois eu planta, planta, planta, planta, planta mandioca. Eu roço, tu roça. Depois eu planta mandioca. MC Brinquedo lançou um tênis, passo pra piscina e outro pra horta. Eu mandioca. Eu rosto roça, depois eu planto a mandioca.